aina ya ngapi hiyo ya tatu kwamba yapo makosa kweli waliyafanya lakini yakaja yakamezwa na mema waliotangulia kuyafanya katika Uislamu na mfano wake ni hili ambalo nimelitaja aina ya nne ni makosa masahaba walifanya kwa jitihadi ubinadamu mapitikia alijitahidi katika jambo lakini akawa amekosea na mfano wa hapa ni matukio kwa kujitahidi matukio ya kujita, kwa, kwa, walifanya kwa ajili ya jitihada lakini ikawa wamekosea ni tukio la Usama bin Zaidi radhiyallahu anhuma Usama bin Zaidi ni sahaba baba yake Zaid bin Haritha ni sahaba kama sahaba alisilimu mwanzo na alikuwa ni yuko nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anamtumikia yule ambaye ametajwa katika Qur'an katika surati al-ahzab falamma qada zaid minha watara zaid bin harith akamzaa mtoto anaitwa usama ibn zaid usama ibn zaid huyu katika vita fulani aliwahi kupambana akapigana na mmoja katika makafiri yule kafiri alipoona mapambano yamekuwa makali akakimbia na Usama akamkimbiza yule bwana watu walikuwa watu wawili yeye Usama bin Zaidi na mmoja katika masahaba kiansari yule bwana akafika mahali akasema la ilaha illa Allah anakimbizwa lakini na watu wawili kwenye vita huu upande mmoja ni kafiri wengine waislamu wawili ushamkimbiza kama wewe ni adui ushamkimbiza sasa ushafika mahala unampata ni huyu hapa akwambia samahani waweza kuona kwamba mkumbie hata kibao kimoja tu basi alafu ndo ndo mwache mfano yani kibinadamu iko hivyo yule bwana akatamka shahada na mtu amkimbiza na upanga akasema la ilaha illa Allah yule ansari akamwacha yule mwenzie Usama alifuatana naye akora ah, huyo sasa shahada huyo Usama akamuua yule bwana akampiga upanga lakini tayari shatamka nini shahada kwa ni kweli sahaba na ni kweli mfanya nini amekosea na kujua kwamba amekosea ni swala lilipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam tutafahamika hukumu yake kesi ikaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezewa lile tukio akamlaumu sana Usama kwa nini umemuua mtu baada ya kuwa ameshatamka shahada ya Usama aqataltahu baada ma qala la ilaha illa Allah ewe Usama hivi umemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah alikariri mtume sallallahu alaihi wasallam neno hili alilikariri alikariri mara nyingi mpaka mwenyewe osama anasema najuta kile nilichokifanya nimetamani kwamba nisingekuwa muislamu yani kabla ya siku hiyo ningekuwa si muislamu labda baada ya hapo lakini natamani nisingekuwa muislamu yani kabla ya siku hiyo lakini alishakuwa muislamu kwa maana ningeslim baadaye tukio lile lingetokea mimi si muislamu namna mtume swalla sallam alivyokariri na kulaumu natamani ningekuwa sijaslimu yani kabla ya siku hiyo pia katika sahihi bukhari angalia hadithi 4229 eh, na katika sahihi muslim hadithi ya 96 sasa Osama ametenda kosa hili la kumuua mtu aliyetamka shahada lakini mtume sala sallam akamwambia na wewe ufanye nini eh uwawe sawa si mtu kuna masuala ya kisasi eh kuna kutoa nini dia na kuna kusamehewa mambo matatu wale aulia al-maqtul wataendewa ndugu wale mawali wa yule aliyeuawa sheria wanaulizwa wale kaji kama naitwa bwana unasemaje umemsamehe ukisema umemsamehe sawa baba mtu amemsamehe mtu ameuawa mwanawe sawa hakuna neno lishakwisha jambo hilo au unataka dia au unataka na yeye apitishwe nini kisasi auawe kama alivyouawa ndugu yetu haya yote hakuna kosa katika Uislamu lakini hakuna alilofanyiwa Osama dhahiri moja na uwezo kusema Mtume صلى الله عليه alimpendelea hauwezi kusema neno hayo sababu utakufuru bure Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili likasomwa hivyo na hili ni kosa amefanya kwa jitihada akidhani kwamba yule bwana shahada ile ilikuwa sio kwa ajili ya Allah sio lillahi kama wanasema kwamba aliogopa upanga tu yule alitamka akiogopa upanga mtume yule ambia hapana kwa nini usiufungue moyo wake ukaangalia ametamka kwa ajili ya kuogopa upanga au kwa ajili ya Uislamu na haiwezekani kupasua moyo wake kwa hiyo ilikuwa sawa sawa muache yani kama mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia kumwambia kumwambia hivyo sasa hili pia wao wakitaja mashia utaja hivyo kwamba kuna sahaba huko mtu ashasema la ilaha illa Allah pia amemuua Sahabe sasa anapotaja kwa hisia na mbele za watu kuna maswahaba walizini, kuna maswahaba walifanya kadha, walikimbia vitani, alafu unazungumza uadilifu. Wao zungumza si kwamba wanazungumza kwa kufafanua. Ah huzungumza kwa lengo la watu waelewe tuhma dhidi yao. Wale watu wanaosikiliza wawachukie watu wale. Ndio malengo yao. Lakini haya matukio ni kweli lakini yalikuwa kwa utaratibu kama huu ambao nime tangulia kutaja kwa haraka haraka lakini aina ya tano ya mwisho ni makosa ya kusingiziwa wao wanayataja katika vitabu vyao matukio si ya kweli kabisa halijawahi kutokea kabisa wallahi nakuelezeni nitakupeni mfano wa nimekumbuka tukio hili nitalitaja kwa ujumla tu miaka mingi sisi twasikia kwamba Omar bin al-Khattab radhiyallahu anhu aliwahi kumzika mtoto wake wa kike akiwa hai na wauliza nani katika nyinyi hajasikia bali? wewe kama hujasikia niosha mkono maanake nitakushangaa kwamba ulikuwa wapi mpaka leo niliwahi kusikia tukio nimeisikia mara nyingi lakini mara moja tuko wadogo wadogo bado nilisikia tukio hili kuna bwana mmoja alikuwa anasimulia ni katika watu maarufu hapa mjini watu tablighi alielezea tukio hili mimi nikiwepo msikitini alafu yeye akalia itabidi na nyinyi mulie kwa sababu kuna tukio linavyoelezwa kwa hisia utajikuta unalia tu lakini hauwezi kupata vitabu vya historia inalitaja jambo hilo kabisa mtu wa kwanza kutaja mshia mara moja ni kolamu la ya Mombasa ya Kenya kuna mashia wapo nazungumza msikitini nikawaambia ili tu, tu tuthibitishe tu, tu, tukio hili mimi nataka munitajie kwamba huyu mtoto wa Omar kwa sababu nyinyi mnavoeleza amiziko akiwa mkubwa mpaka anamuuliza baba kwa chimba shimo baba ili shimo achimba na nini ndio wanaposimulia wenyewe sasa kama mpaka mtoto anamuuliza baba yake shimo hili wachimba na nini mtoto huyo ashapewa jina sasa tunitajieni mtoto huyo jina lake akiitwa nani alafu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anafahamika wake aliyowaoa na watoto waliozaa nao je mke mtoto huyu amezaa na mke gani jina lake nani huyo mkewe hauwezi kupata mimi nakuelezeni kafanyeni tafiti leo sababu hii miji ya kielimu liletwe jina la mtoto aliozikwa na Omar na alizaa na mke gani katika wakeze na mtoto wa Omar mkubwa ni Hafsa mbona hapumzika ambaye aliolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ni mshia ndo aliandika mtu wa kwanza kuandika tukio hili ni mwanachuoni wa kishia sunna wanasoma katika misikiti yao, alafu na wao wanaamini kweli pia. Huu ni mfano wa haraka haraka, nimekumbuka katika matukio. Uongo kabisa, hakuna kitu hicho kabisa kwa masahaba, lakini usidhani kwamba wao wakilisimulia eh, wanalisimulia kwa njia ya khair, wanataka kuonyesha ubaya wa Umar namna alivyokuwa. Ah, bila shaka mtu akislimu hawezi kuwezi kumtajia mambo hayo aliyofanya kabla ya ya Uislamu na ukamchukia kwa hilo, si kweli? hilo ni katika yale ya haraka haraka ninakumbuka kwa hiyo yapo makosa si kweli kwamba walikosea masahaba isipokuwa wameyaunda wao mashia wakayataja kwenye vitabu vyao kama vile walivyomtaja Umar kwamba ana nasabu ya uzinifu hii jambo wamelitunga wao tu si kweli katika biharul anwar na mashia ukitaja juzu ya 31 ukurasa 99 mpaka 100 wamelitaja na hivi vitabu vya Kiswahili pia limeandikwa tukio hili katika tafsiri ya Qur'ani ya Kiswahili ya aliyoandika mzee Mayunga amelitaja tukio hili kashfa kuhusu masahaba katika ukurasa wa 220 amelitaja hili katika tafsiri ya Kiswahili akielezea suala la Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wasifu wa Umar ameandika hivyo wasifu wa Umari akataja baba yake akataja mama yake akaelezea suala la uzinifu katika nasabu ya Umar jambo si kweli lakini ametaka kuwaonyesha watu kwamba huyo Umar ambaye nyinyi mnasema Uislamu ulipata nguvu kwa ajili yake lakini hivi ndio alivyo alivyozaliwa kwani iwe kweli kwamba ndio hivyo eh hey, tatizo ni nini au ni zile stori za kizamani kwamba ati watu wamekaa msikitini watoto wacheza mpira nje mmoja akapiga mpira ukaingia msikitini shekhe akasema atakuwa mtoto wa zinari hizo si stori tu za mtaani watu wakishakuwa wameshiba dhambi ya huyu ni nini kwani wapi kuna maelezo ya Uislamu inataka maelezo ya dini kwamba mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa kwamba huyo hawi mwema wanataja hata katika vitabu viziki wanaeleza mara nyingine afai kuwa imamu hakuna kitu hicho kielimu wallahi si si sawa hivyo ni jambo na kuna kusema hivi si maana yake umeridhika na nini na na suala la watu kuzaliwa nje ya ndoa lakini wasizaliwa tueleza kwamba Uislamu unamuelezaje mtoto huyu baba na mama wanafahamika wenyewe walikokutana na kadha na, na kuna ahkami zao katika dini na huenda pia akawa shatubia sisi tunaeleza huyu aliyezaliwa anaelezwaje ile namna aliyozaliwa kuhusu Uislamu ili mpaka yule Umar ibn al-Khattab khalifa gani huyo na yeye ni mtoto wa zina eh, ndio maana yake katika kusema hivyo kwamba atakuwaje khalifa na nasabu yake iko hivyo hiyo si si jambo la sawa sawa bali hili jambo wamelitunga mashia na wamelieleza katika vitabu vyao si kweli si kweli kabisa kwanza al anwar al-majlis alivyohitaja habari ya Umar ibn Khattab kuhusu kwamba ana nasabu ya zina ameitaja bila sanad ameeleza hivyo hivyo tu hakuna sanadi kwamba amepokea wapi habari hizi mpaka yeye akazitaja kwa hivi si kweli kwa hiyo amezitaja bila ya sanadi kwanza alivyotaja jambo hili ukisoma katika juzuu ya 31 ukurasa wa 38 katika mlango wa 24 ameitaja tukio hili bila sanadi yoyote yeye amenukuu kwenye vitabu vya wenzie ndio alikonukuu kama vile katika sharhi ya Najil Balagha na sehemu nyingine lakini si kwamba ana sanad alionukuu kuhusu kuhusu historia ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu hasa kuhusu nasabu kwa hiyo tukio hili si kweli si jambo la sawa sawa na msidhani kwamba chuki iliyopo kwa Shia Rafidha kuhusu masahaba ni jambo dogo kama watu wanavyodhani au kwa maimamu jambo ni kubwa sana nitafunga maneno yangu kwa maudhui hii kutaja tukio ni kuonyesha namna ile chuki ilivyokuwa kwao kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wale ambao wanawakubali masahaba mashia wamelifanya zamani wamelifanya tukio kubwa sana kuwafanyia ahli sunna katika mji wa Baghdad wakati daula yao ilipotawala ad-daula safawiyya wamewahi kutawala mara moja tu ad-daula safawiyya ilipotawala anataja mmoja katika wanawachuoni waliokuwepo wakati ule katika ile ad-daula ambayo ni ni'matullahi al-jazairi mwanafunzi wa al-majlis al-majlis pia alikuwepo ndio maulama walikuwepo katika ile daula kwa zama zile na ndio maana al-Majlisi katika Biharul Anwar akasema kwamba hakuna haja tena ya kuficha ushia kwa sababu daula ni yao kwa hiyo akaeleza hasa uhalisia ule ushia namna ulivyo sasa katika wanafunzi wake ni huyu Ni'matullahi Aljazairi mwenye kitabu Al-Anwaru An-Nu'maniya ipo juzu mbili au tatu hivi ukurasa juzuu ya pili ya hii Al-Anwaru An-Nu'maniya ukurasa 282 mpaka 283 anaelezea tukio lililofanywa kwenye kaburi la Abu Hanifa Baghdad walilofanya mashia anasema kwa kejeli lakini akasema wa amma al-karamatu التي ظهرت من قبور ائمتهم ائمتهم الاربعه anaelezea al-sunna ama karama ambazo zimedhihiri kwenye makaburi ya maimamu wao wanne huyu mwanachuoni wa kishia anaelezea masunni kwamba kuna karama zilidhihiri kwenye makaburi ya aoma imamu wao wanne hizo karama fahiya aktharu min an tuhsa wa a'zamuha alkaramat allati shahadaha an-nas min qabri abi hanifa akasema kwanza ni karama nyingi sana hauwezi kudhibiti lakini katika karama zilizokuwa kubwa zaidi kuliko zote ni ile ambayo imeshuhudiliwa na watu kwenye kaburi la Abu Hanifa palitokea makarama hapo sikilizana makarama anazungumza mwanachuoni akishia asema وذلك al السلطان الأعظم شاه al-awwal lamma فتح بغداد na hiyo karama na hilo ni kwamba sultani mkuu kiongozi mkuu wa, wa daula safawia Shia alivyotawala anaitwa Shah Abbas wa kwanza yule alipoiteka Baghdadi Baghdadi ilipokuwa iko mikononi mwao amara bi an yuj'ala qabru abi hanifata kanifan yeye aliamrisha kwamba kaburi la Abu Hanifa kufanywa jaa au zingine jalala yani mahali pa kutupia taka taka huyo mtawala aliamrisha kwamba mahali alipozikwa Abu Hanifa iwe ni sehemu ya kutupia takataka nizo karama ni katika karama hizo karamati akaamrisha hivyo وقد اوقف وقفا شرعيا بغلتين na pia akaweka wakfu wa kisheria nyumbu nyumbu wawili nyumbu wawili kwamba amechukua nyumbu wawili ameweka nyumbu hawa watakuwa ni wakfu eh wakfu ya kufanya nini wa amara birabtihima ala ra'si as suq akaamrisha wafungwe sokoni wale nyumbu wawili wa wakfu wafungwe sehemu ya soko kubwa kabisa pale Baghdad hatta anna kulla man yuridu al-gha'ita yarkabuhuma ويمضي على قبر أبي حنيفة لقضاء الحاجة amewaweka nyumbu wale ili kila anayetaka kukidhi haja haja kubwa haja ndogo apande aende akakidhi haja kwenye kaburi la Abu Hanifa hizo ndo katika karama katika hizo karama alifanya kiongozi huyo wa wa kishia anaendelea akasema waqad tuliba khadimu qabrihi yawman siku moja aliulizwa yule muhudumu wa kaburi hilo la Abu Hanifa yuko pale juu akaulizwa faqala له ma takhdumu fi hadha القبر akaulizwa wewe unahudumia nini kwenye kaburi hili wa Abu Hanifa tana hali ya kuwa Abu Hanifa alana fi asfali darki aljahim na hali ya kuwa Abu Hanifa hivi sasa yuko kwenye tabaka la chini kabisa la moto wewe hapa juu wafanya kazi gani kuna mtumishi alikutwa pale katika sehemu aliyozikwa Abu Hanifa yuko akaulizwa wewe mbona uko hapa na Abu Hanifa yuko motoni huko wewe wafanya nini hapa akajibu faqala akasema inna fi hadha alqabri kalban aswada katika kaburi hili yuko mbwa mweusi amezikwa hapa dafanahu jadduka almarhum shah ismail amezikwa mbwa huyo na babu yako shah ismail mtawala wa daula ya kishia yule alifukua mifupa abu hanifa akazika mbwa mweusi kwa hiyo anamjibu huyu mjukuu huyu anayeuliza anambia babu yako alifukua babu Hanifa akazika mbwa mweusi hapa lamma fataha Baghdad qablak wakati alipoiteka Baghdad kabla yako wewe yeye ndo wa kwanza aliyoiteka Baghdad akafanya hivyo fa akhraja idhama abi Hanifa akaitoa mifupa ya Abu Hanifa waja'ala mawdi'aha kalban aswada na akajalia pale mahali pake kuweka akaweka mbwa mweusi fa ana akhdimu dhalika alkal mimi namtumikia huyo mbwa hapa ninalinda yule mbwa babu yako Musi aliyezikwa ndo nimlinda hapa mimi tukio hili amilieleza nani neematullah aljazairi mwana wa kishia katika daula ile ya Safawia yeye alikuwepo sasa si kwamba amilieleza tu la uongo atakakanushe yeye na yeye pia kati ya maneno akasema wa kana sadiqan fi maqalatihi amesema kweli katika maneno yake لان المرؤوم shaha ismail kwa sababu shaha ismail faala mithla hadha alifanya hivyo yani babu yake huyo wa babu yake yeye wanawachuoni anatia saini kwamba ni kweli ni nani aliyofanywa hivyo na Abu Hanifa chuki yake ni nini tatizo lake ni nini Abu Hanifa mwona kwa sababu yeye ni katika watu walimkubali nani Abu Bakar Umar Uthman kosa lake yeye ni kwa nini anamkubali Abu Bakar Umar na Uthman na ndio maana yule waziri alipofanya alipokwenda umra kule mara moja akaingia pale msikiti wa Madina akasema tukiipata maka na Madina jambo la kwanza tulilifanya hapa tutafukua ma, najis masanamu wawili Abu Bakar na Umar tutoe najisi ndani msikitini sababu hiyo ndio itikadi yao kwa hiyo narudi nyuma katika mazungumzo yangu kwamba tumeelezea makosa ambayo wanatuhumiwa nayo masahaba katika sehemu zile tano lakini usijue ukajiuliza kwa nini wafanye hivyo wao malengo yao kwanza msimamo wao ni kwamba e, masahaba wote walirtadi wakawa ni makafiri baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam huyu ni imatullah jazairi amelieleza hilo huo ndio msimamo wao na wao wanaandika kwamba Abu Bakari wa Umar huma kafirani Abu Bakar na Umar ni makafiri wa kafiru man ahabbahuma na ni kafiri atakayewapenda hao na sidhani kama nyinyi mnosikiliza hamwapendi hao sasa kuwa na adhari sisi tunavyozungumza mambo haya tuzungumza kwa sababu ya dini si kwamba mtu mwingine kama watu wanavyodhani kwamba akizungumza mambo kama haya ya nini bwana kuleta chokochoko hakuna chokochoko yote na ishaletwa kwenye vitabu sisi tuwaelezea ukweli ulivyo ni vipi lakini pia muislamu afahamu mambo kama haya kwa sababu tunazungumza dini kama vile tunavyotetea kwamba Qur'ani kusema imepotoshwa si jambo la kweli kadhalika kusema masahaba kwamba mirtadi na masahaba walikuwa kadha walikuwa kadha suala la kwamba walikuwa watu wanakosea ni kweli yapo mambo yamepitikia binadamu yapo mambo kadha lakini suala la uadilifu alihami kwao sababu uadilifu ni yule ambaye mema yake yamekithiri kuzidi maovu yake na hakuna mtu anayesema kwamba kuna sahaba alikuwa yeye yeye katika sisi katika, hata baada yao waliokuja kwamba kuna mtu alikuwa mwema kuliko sahaba kuna kwa sababu watu na sharafu wamemwona mtume sallallahu alaihi wasallam wameshiriki vita pamoja naye si jambo jepesi si jambo dogo ni jambo kubwa kwa hiyo lieleweni hilo lakini chuki ni kubwa mimi niliwahi kuingia kwenye grupu moja ya wazanzibari wanaoishi Uingereza wale mashia wale kuna mtu akaniunga akaniambia tusiwache peke yao tuingie tukajiunga katika lile grupu tukafikiana wallahi watu wanazungumza maneno makubwa mtu ameandika mule akasema kwamba mimi sina shaka yoyote kwamba Umar ibn Khattab ni mtu wa motoni sina shaka kabisa kwenye ile group mtu anaandika wewe maneno haya yakoje Ambia hakuna neno sawa usio na shaka tunataka hizi uthibitisho sababu tumeafikiana mtu ukileta jambo huko kwenye grupu taja kitabu piga picha ukurasa na kava tuletea ulete ushahidi hivyo na mimi najua kwa majina watu lakini maneno hayo mtu anaandika hivi Umar ibn al-Khattab anamzungumza hivi wewe akitaja usema radhiyallahu anhu unemeza mtoto unatamani muite Umar ibn al-Khattab mwenzio anazungumza hivi na ni mimbani jiddatina ni mtu wa miji yetu na watu katika sisi pia ndugu zetu nyinyi pia mwasika mwajua zaidi kuliko hivi ninavyozungumza muonaje mtu kama huyo yule ni ammi wa mwanao ni mjomba wake ataenda kutembea kule ataenda kusalimia je akipata fikra kama hiyo mwanao akaja nayo ndani ya nyumba utasemaje kwa hiyo tutanaba tukizungumza si kwamba masala yapo huko wala hatuhusu hapana yameshagonga hodi katika majumba yetu na wapo watu katika ndugu zetu wako hivi na sisi hatuna neno tokaa vikao vya kupanga harusi bwana harusi azamleta yeye wala hatuna neno kabisa tuone hatari ya jambo hili nimeambiwa wakati wa adhana lakini pia na maudhui itakuwa nimeifunga nitazungumzia kwa ujumla baadhi ya mambo eh dakika kadhaa yataallaki na as-sawm Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in